onus halas bastasdon. Onus halas echon potamon diebainen. O liste esas de, hos catepisen eisto huidor, ec tacentos tu halatos, cu foteros exaneste. Hes teis de epi tuutoe, epeide hysteron pote spongus empefortismenos catatina potamon egeneto, oi esse hoti e an palin pesei e la frotteros dieger theesetai kai de hecon holiste sunebe de autoe ton spongon anaspas anton to hudor me dunamenon exanastenai en tautha apopnigenai Futo kai ton anthropon enioi diatas idias epinoias lanzanusin eis sulforas en se